Binabati kita. Ipinakita ko ang iyong sarili sa maging isang tunay na marksman. Lumayo ka na. Pero medyo hindi bawal ang walang pata. Kaya mas mabuting uminom ng J2O, Pepsi, at Coke sa pahina sarili mo.